брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у паміж забытых адрасоў беларускай культуры ёсць такія, што хочацца пра іх даведацца і чым шырэй распавесці іншым. А ёсць адрасы, пра якія бадай лепей было бы і не згадваць. Сённяшні адрас не належыць ні да першых, ні да другіх. Шукаючы яму параўнання, я чамусьці згадваю дачу гітлера ў альпах. Тая самая эпоха і той самы грамадскі клімат. Мяжа зямнога раю ў шчыльную падыходзіць да мяжы пекла дастаткова зрабіць адзін неасцярожны крок. Гаворка ідзе пра дом творчасці беларускіх пісьменнікаў. Не пра тыя старэнькія утульныя каралішчавічы, пра якія можна відаць цэлы кораб распавесці ўсялякіх смешных і горкіх, але нязменна літаратурных гісторыяў і не пра сённяшнюю іслач дзе пачуваешся як на нейкім салярысе дзе пустымі калідорамі па начах блукаюць забойцы а беларускія літаратары напоўніцу прасякаюцца і рэальнасцю сваёй зямной місіі гаворка пойдзе пра даваенную пісьменніцкую дачу у падблоні у тую куды гурбою прыязджалі новаспечаныя лаўрэаты сталінскіх прэміяў пілі шампанское гулялі ў більярд а на раніцу нязменна не далічваліся каго-небудзь са сваёй цёплай кампаніі Зміцер бартосік адправіўся на гэты забыты адрас каб ажывіць яго ў памяці сучаснікаў На гэты забыты адрас я наўмысна збіраўся паехаць прыгожым летнім дзяньком, каб сонца асвятляла наваколле, нібы на засвечаных старых фотаздымках, каб абавязкова на аўто з адкрытым вакном, І каб з магнітафону лілася неверагодна прыгожая музыка тых часоў, калі слова падблонь для любога беларускага пісьменніка было напоўнена глыбокім сэнсам. У гэтым слове чулася афіцыйнае прызнанне, блізкая рэальнасць вялікіх прэміяў, магчымасць увайсці ў абранае кола савецкіх клясыкаў, ды мала яшчэ што. якая яркая і жыццярадасная музыка стваралася ў самыя страшныя часы чалавецтва, нібы нейкая адмысловая калыханка для соннага розуму. Тым часам у Амерыцы куклукс-клан, у нямецчыні ды Італіі нараджаецца фашызм, Гішпанія гатовая ўзарвацца грамадзянскай вайною. Сталінскі саюз ужо даспеў да новых ахвярапрынашэнняў. А сусветны эфір, напоўнены чароўнымі гукамі мажорных факстротаў, за якімі сапраўды можна не пачуць стрэлаў ды стогнаў. Тая эпоха заўжды будзе для мяне страшнаю тайнаю. І тое, што я сёння жыву ў адным часе з тымі, хто яе заспеў, толькі дадае той эпосе загадкавасці. Колькі не чытаў пра яе, колькі не слухаў аповедаў сведкаў, так і не здолеў адчуць яе смаку, Мне так і не зразумець, як гэта можна жывога чалавека пасадзіць на вядро з пацуком. Што можна адчуваць, бяздзейна назіраючы, як адзін за адным знікаюць у невараць твае сябры і сваякі, з якімі яшчэ ўчора браў чарку і марыў пра грандыёзныя пляны. Кім трэба быць, падпісваючы калектыўны паклёп на калегу. Напэўна, трэба вельмі сур'ёзна верыць у рай зямны і ведаць, што такое сапраўдны страх. Якое ж іншым разам думаеш шчасце, што гэтая жудасць цябе абмінула. І сёння можна адно гуляцца ў адгрымелую вайнушку, апрануўшы белыя штаны, паехаць у даваенны дом творчасці і адпачынку саюзу беларускіх пісьменнікаў. З гэтай вось ужо амаль нікому невядомую назвай, пад блонь. Сёння тых, хто адпачываў тут у пенатах, засталіся адзінкі. А тых, чы адпачынак у сонечнай падблоні перарвалі доўгімі катаваннямі і тэрмінамі, бадай не засталося зусім. Яе добра памятаюць тыя, хто напрыканцы трыццатых гадоў быў дзіцём, дзецьмі пісьменнікаў. Сам я ўпершыню пачуў пра падблонь ад братоў вольскіх, спадароў гаральда і Артура, для якіх падблонь, была неад'емнай участкаю дзяцінства. Вось што мне распавёў гаспадар Гаральд. Это каля пухаюч полтора кіламетра ад станцыі пухаюч пад блонь. Дом творчасці быў там там был это было імене былога міністра пуцей зносін ці шляхоў зносін па-беларуску у царскім правительстве. Вот это был двухпавярховы дом на першым паверсе сталовае падсобныя памяшканні на другім зал танцавальны такі там пянін рояль стаяў і длинны калідор і там шлі комнаты кожны комнаце сям'я жыла пісьменніцкая акрамя <coughs> там быў яшчэ летні флігель бравеньшы ты такі там тоже жылі пісьменнікі і детская площадка была дзе дзеці жылі у апошнія два-тры гады мы жылі у отдельно дети от бачков. Там были воспитательницы и еще такое. Отдельная площадка, детская площадка называлась. Ну, там с письменников тоже. Чарот, Крапива, э, Броука, Черный, Батька мой, Кучер, Маур иногда жил там. Ну, ну, хто я ўжо не ведаю, Зарэцкі быў такі пісьменнік, цішкагартны. Вот бадай я ну яшчэ былі, але ну хто быў, хто быў тады шапавалаў такі быў. Многа было каго там. Ну я не ўсіх памятаю. І такой эпізод, калі там быў Барысёнак жыў, его сын быў Алік мы заверым крапівой не за нешта ён перад намі нам нешта нашкодзіў ці што мы пабілі добра а потым прывязалі да столба да дрэва і падпалілі касцёр ну папугаць яго у гэты час шоў глебка з кучара э, бровка з кучарам убачылі сталі нас лупасіць ногой под зад одному, а э, э, Карпева только лауреата получил сталинской премии. Ты Глеб Бровка Игору под зад ногой влупил и каже, ух ты несчастный лауреат. Это, видать, заиздростно было. Ну, мы отступили, наломали прутью добрых там у Березняку. И подошли за них, дома облуцевали прутьями, и за забор удрали. Вот такой, такая была история. Это перед самой войной. Я не пришел в 38 году домой, и мне сказали, что Кузьму Черного арестовали. Я батьке сказал, что «Во, Кузьма, дядька Кузьма, ворох народа». И тогда батька мне пощечину за так, это легкую дал. После успокоился, говорит, завтра я таким же ворогом народа буду. И сказал, кто такие Сталин, что за режим, все это мне в 38 году сказал. И сказал, Николи, никому не об этом не кажи. Ну, то меня так и посадить. Ну, тогда тоже так сам был сключений спад, зняв з усіх посад. І його, наверное, спасло тое, што ён калісьці ў маладосці быў сам чекістам. І таму, калі ён нават сустрэціў начальніка ўправлення, ЧК тады ГПУ відаць называлася не ведаю як э, чернышоў такі быў потым ён быў начальнік камандуючы паранічнымі войскамі э, далёка ўсходу і там загіну з блюхером разам так он бацька сказаў я цябе ўжо з трох спіска выключу вот это я ведаю так жылі все баяліся друг друга Той дзень, калі я ехаў пад блонь, быў пахмурны, не да белых штаноў. Мая машына нібы адмыслова не завялася. У электрычцы з магнітафона суседняй кампаніі гучала непрыгожая расійская музыка дня сённяшняга. Але без дадатковага маскараду пад блонь захавала сваю страшнаватую ауру. Дарма, што былая сядзіба расійскага чыноўніка цяпер увайшла ў межы гораду Мар'інагорка – Дарма, што яе галоўны дом злучаны сілікатнаю прыбудоваю з асноўным санаторскім корпусам. Тут цяпер дзіцячы артэпедычны санаторый. За высокім берагам рэчкі цітаўкі, парослым векавечнымі дрэвамі старога парку, чырвоны фасад з неагатычнымі вежамі прымусіць спыніцца любога выпадковага падарожніка былая дача расійскага міністра шляхоў зносін Макеева пасля шэрых райцэнтраўскіх пабудоваў выглядала ледзь не старадаўнім замкам. Нават паўразбураныя скульптуры піянераў і школьніц пасярод палянак можна было спісаць на няўдалы густ яго благародзея. Але вернемся ў часы савецкіх пісьменнікаў, працягвае спадар Артур Вольскі. Конечно, это все вельми светло было і рыбалкі каля вогнішчу я памятаю э, там непоалёк ёсць такі гаёк э, пойдуць туды крапіва бровка глебка яшчэ хто пляшку сабой прыхопіць развядуць вогнішча і на ражэнчыках сала смажаць і хлеб падстаўляюць каб э, капала на хлеб то і ўжо ім мне дадуць кавалачак сала з хлебом такім я з такім задавальненнем ем такая такая романтыка конечно гарлку мне не давалі патэфон быў рояль быў восьось э, вельмі хораша дарэчы спявала дзегня цвет э, наладжваліся такія э, вечары адпачынку і так адпачынак быў але такія вечары налажваліся нехта чытаў вершы нехта спяваў і мы там дети, э, пирамиды робили, модно было это, такие спортивные. Бильярдный стол велизный был. Я страшенно нарывся, что однойчу выиграл крапивы. У бильярд. У <laughs> великий, соправный бильярд. Крапива добро гулял. Да. У него в бока было, памятник, прикладеться так, он сам высокий. И потом он трошки стульев, сейчас тогда высокие такие, и кейры по кладе, помеж пальцев, и вока такое, шерое такое, ну я бы сказал, пильное такое. Так ладно, раз, и шару уже. Я памятаю там нават яшчэ цішку гартнага. На другім паверсе займаў пакой сынам олегам з дачкой алесь дудар там праводзіў сваё апошняе лета перад апошнім арыштам сумны такі быў праўда ўсё ну, гуляў трохі ў валейбол але адчуваў што вось-вось яго зноў пацягнуць ён спадзяваўся напэўна на Ну, як старэйшыя гаварылі паміж сабою я чуў, што спадзяваўся там адседзіцца, але... забіралі адтуль непасрэдна, забралі, я ўжо не памятаю каго раней яго пазней, але адтуль непасрэдна забралі Андрэя Александровича. Гэта было на маіх вачах. А там пісьменнікі сабраліся там э, рэчка такая невялікая. Цітаўку, па-моему, завецца. А калі я быў такі заточка такая была, на тэрыторыі дома творчасці адпачынку і пісьменнікі яны ўсе былі даволі маладыя яшчэ наважыліся там рыбу сеткай лавіць і вот андрей александрович пайшоў сам хадзіў там по этом па балоцістай этой патваністай заточцы і як я памятаю на нагах у яго былі як іх назваць такія летнія раней насілі белыя пантофли такие летние, парусиновые, эти что вот такие, зубным порошком чистили. <laughs> Вот просто у них и он ходил, как не поранить ноги, и тут как раз его покликали, и все, и он сник. А позднее Атоль был взятый Никола Федорович. Мы уже дети, подлетки, мы уже ведали, что такое Иосиф Виссарионович, потому что ну, на наших вошах все робилось. И, и это я совсем не верю, когда говорю, что вот верили вообще так. Это, ничего не верили, просто пристосовывались. И мое поколение это Амаль, салком поколение пристосованцев. дачка паэта Мехася Клімковіча, аўтара тэксту гімна БССР Мая, таксама ў той час адпачывала з бацькамі ў падблоні. Прыязджае машына з анкавідістамі, якімі там ну быццам у штатскім прыходзяць, а людзі сядзяць там на лавачцы і пытаюцца, а дзе дзе Александрович, пытаюцца жанчыны славі, дзе папа, а пап пашу рыбу лавіць. Ну падаві папу. Славик бежит за папой, Проходить папа, босы, закатаны в штанах, с водой, с рыбой. А они кажуть, пройдемте. Выводите его, сходите в машину, и все, и человека нема. Я сама это ничего не бачила. Дети, разумеется, мне мы не бачили. У нас было дома, что батька так само себе горло перерезал, коли бачу, что будет ему дренно. И я так само не видела. Папа в больнице, мама сказала. А я ну, сестру гляжу, и все это, конечно, такие узрал, что не надо, что и запомнилось. Потом уже война запомнилась далее, когда пришли празднения. А там, там хорошее было. Каждую неделю приезжали письменники, а так женки с детьми гуляли. Часы <laughs> были хорошие. Когда не едут все этого страха, який тогда был. Детям это было все так, легко. падблоні амаль усё засталося такім, як у расповедзе колішніх шчаслівых дзяцей трых гадоў. І парк, і прыгожая затока, і утульны стук колаў на чыгуначным мосце праз цітаўку. І адсюль з-за дрэваў не бачна, што там робіцца пазараем. Я прысеў на ўслончык пад старой ліпаю. Паўз мяне прайшоў сумны хлопчык, гадоў дзесяці на мыліцах пациент санаторія былой дачы расійскага міністра макеева былога інтэрнату марінагорскага тэхнікуму былога дому творчасці пісьменнікаў былога вайсковага шпіталя цікава ці ведае сумны хлопчык што на месцы ягонага ложку магчыма тварыў пятрусь броўка ці глебка ці крапіва а Пітер Бартосік распавёў пра сваё наведванне забытага адрасу беларускай культуры да ваеннага дому творчасці пісьменнікаў у падблоні. Здаецца, нямала ўжо пра тую эпоху і напісана і фільма ўзнята, а кожнага разу быццам не да канца паддаецца ўсведамленню сама лёгіка тых узлётаў і падзенняў быццам сапраўды ў сталінскія гады складанага механізму жыцця была выцягнутая нейкая важная дэталь. Паміж зямным раем і зямным пеклам не засталося ніякага іншага выбару. Чысцец знік. Той, які дае надзею на выратаванне. Той, што можа ўлічыць нейкія асаблівасці і спецыфікі чалавечых душаў, той без якога учынкі і прысуды набываюць незваротны характар. Калі ты штосьці сказаў пра куміраў, або нават калі не казаў, але некаму падалося, што сказаў, мяжа пяройдзеная. І няма ніякай магчымасці перайграць, адкруціць назад, апраўдацца. Ты яшчэ цешышся сваім узлётам з вясковага бядноцця на самыя вышыні грамадскай іерархіі, Ты яшчэ радуешся тым генеральскім побытам, які ўчыніў для сваёй сям'і, для дзяцей. Ты яшчэ поўнай энергіі, каб напісаць новую оду камунізму і рэвалюцыі, якія падарылі табе гэты фантастычны ўзлёт. Але ты разумееш, што не менш фантастычнае чакае цябе падзенне. І фары ў начным акне утульнага і сытага пісьменніцкага дому творчасці азначаюць толькі адно па тваю гэта душу ці не па тваю. Калі па тваю ніхто, ні жонка твая, ні сябры, ні ты сам, ніхто не будзе за цябе прасіць. Бо чысцец адменены, яго няма. Зраюся многа, можа быць шлях толькі ў пекла. вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.